بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أما بعد tukiendelea na part 2 ya umuhimu wa kuhifadhi salatu al-fajr na jamaa tulikuwa tunaongea hadith mrefu hadith ya Samura bin Jundub hii hadith ambayo imetolewa na Bukhari kwa sahihi fi sahihi katika kitabu chake ni hadithi mrefu ambayo tulikuwa tunasema ni ndoto rasul aliona na akasema katika maneno yake wa inna ataina ala rajulin mutaji'in sisi tulimkujia mtu ambaye amelala wa idha akhar na mwingine qa'imun alayhi bisakhra wa idha huwa yahwi bisakhra lirasihi fayathlakhu ra'sa yani alimuona mtu akona mawe hiyo mawe anaanguka hiyo mawe inamchapa kwa kichwa فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى المهم huyu mtu ambaye alikuwa anaanguka na pigwa kichwa mwisho wa hadith alisema huyo mtu katika ni mtu ambaye alikuwa na Qur'an na hifadhi Qur'an na pia ni mtu alikuwa akilala kwa sala ambazo ni maktuba, sala za fardh. Na kwa nini imejaliwa adhabu yake ni kwa kichwa? Kwa nini alikuwa anapigwa kichwa? Sheikh anasema waju'ilatil uquba fi ra'si, ilijaliwa adhabu kwa kichwa chake linaumihi ala sala, kwa sababu analala kwa hizi sala maktuba. mawdi'uhu ar ras, na mtu analala anaweka kichwa chake ndiye analala. Usingizi kwa kwa macho, anafunga macho analala anything inahusiana usingizi kwa kichwa. Ndio maana anaadhibiwa ile mahali ya usingizi inatoka. Na pia kisa adhima, anasema shia kisa uh, eh, eh, kikubwa ya Umar bin Khattab katika hii umuhimu wa sala na yani kuhifadhi katika jamaa imepokelewa na Hakim katika Mustadrak, kitabu inaitwa Mustadrak al-Hakim ya Abdullah hadithi Abdullah bin Ja'far Abdullah ibn jafar anasema kwamba Umar ibn Khattab alikwenda kwa nyumba ya Said ibn Yarbu' yauduhu fi faqdihi li basarihi. Alienda kumtembelea Said ibn Yarbu' na alikuwa amepoteza macho kwa sababu ya uzee. Yani fakad akamkujia Umar fi manzilihi yaudu. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akakuja kumtembelea akamueleza ya Umar. Umar anamwambia ya, ya, eh, ya eh, manzilihi yaudu. Faqal akamwambia uh, Omar akamwambia la tada'i aljum'a la tada jum'ata usiwache salatu aljumaa wala sala fi masjid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam usiwache sala kwa msikiti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaenda kusali sala kwa mtume msikiti ya Masjid an Nabawi Madina uh, Sa'id ibn Yarbu' akamwambia laysa li qa'id Umar bin Khattab akamweleza anamweleza Umar mimi sina mtu akuniongoza macho yangu yamepotea uh, Umar akamwambia nahnu nab'ath ilayka biqaid sisi tutakutafutia tutakuletea mtu ambaye atakuwa nakupeleka kwa sala fabatha ilayhi bighulami min as akampeleka katika vijana ambao walikuwa wameshikwa mateka akamwambia wewe kazi yako ni kumpeleka Said bin Yarbu' msikitini kila wakati Masjid an-Nabawi angalia sasa shekha anasema undur hadha alihtimam angalia hii ihtimam kubwa huyu mtu ni mzee amefika miaka moja lakini Omar ibn Khattab anamwambia usiwache Juma na usiwache swala kwa msikiti wa mtume na pia waqad ra'aytu fi qaryatin saghira shekha anasema aliona kijiji kidogo sharq al-Madina east ya Madina al-Munawwara kwa sababu Sheikh pia ni mtu wa Madina Sheikh Abdul Razzaq al-Badr mwenye ameandika hichi kitabu yani hablan mashdudan min albayt ila bab almasjid. Anasema niliona niliona mtu amefunga kamba kwa nyumba fulani mpaka msikitini. Fasaltu anhu shaka anasema nikauliza faqila akaambiwa hadha baytu rajul kabiru sin kafifu albasar. Huyu ni nyumba ya mtu mzee amepotea macho yake na hana mtu wa kumuongoza katika swala fayumsik bihadha alhabl, anashika hiyo kamba inda kulli sala, kila akisikia sala anaenda msikitini. Wa idha kana Umar qala dhalika faqad sinu qaraba 100, kama Umar bin Khattab alimwambia huyo mtu na amefika miaka yake mia moja yani vipi basi vijana wataelezwa ambao wako na siha na mtu anaweza aenda msikitini bila shida yoyote yani shehe anasema yani watu vijana wamepoteza sala wa ila Allah wahdahu almushtaka na kwa Allah peke yake tunamshtakia hii hali kwa hivyo linattaqillah azza wa jalla tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala walinakhudha al-amr ma'khadha al-jidd wal-azm na tuchukue hii amri kwa uzito na ile tukue na hamu na tukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ونترك التأخير والتصويف tuache kuchelewa katika swala na kuchelewesha kila wakati swala fakama min shabab akhara wa sawafa fi taswifi sema vijana wangapi ambao waliwacha swala wengine wakachelewesha swala wakakufa katika hiyo hali akamu walaqi Allah akamkuta Allah tarikan lisalati amewacha swala mudayyan lihadhihi alfariida amepoteza hii faridha kubwa ya swala pia shekha anasema inna almuhafadha ala salati alfajr ma'a aljamaa min alamati sidq aliman kuhifadhi sala ya jamaa pamoja na jamaa salatu subh fajr na jamaa msikitini katika alama ya iman na inaonyesha nguvu ya Uislamu kwa huyo mtu wa idha kana rajula yashhaduha ma aljamaa fahadha burhan ala waha imanihi wa dha'fi qalbihi inaonyesha mtu ambaye ahifadhi sala ya jamaa kwa suratu salatu fajr na jamaa imani yake ni dhaifu na moyo wake ni uko na ugonjwa wa, na pia inaonyesha kwamba amejisalimisha kwa hawa zake uh, na pia Sheikh anasema yani vipi mtu atasikia raha akiwa kwa kitanda na watu yani wanasoma Qur'an msikitini na vipi mtu atawacha sala akijua kwamba hii swala ndio kitu kubwa ambayo ataulizwa siku ya kiyama na pia Sheikh anasema wa kaifa yataladdad bil firash wal muslimina fil masajid fi buyutillah ma al-Qur'an al-fajr yaishun Vipi atalala kwa kitanda chake, anasikia raha na Waislamu wako msikitini kwa nyumba za Allah wanasoma Qur'an wakiswali na wa ila ladhid ikhtabillah yastami'un wanasikiza Qur'an wakisoma fajr fi rabi'i jannatihi yataqallabun na wao ni kwa janna ya Allah wanageuzwa yani Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia janna ambao watahifadhi hizi swala na vipi mtu atalala na anaitwa na Mungu wake na afanye hii ibada ende atekeleze hii ibada. Kwa hivyo hii inaonyesha la yafadhalika illa khasir mahrum, afanye hii kitu ila ambaye amepata hasara na ambaye ameharamishiwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naudhu billahi al khusran. Sheikh asema tuna muomba Allah tuepushe na kukua wenye hasara wa sabil al-ihraman na njia ya watu ambao wamepotea. Kwa hivyo hii ni yote kuhusiana na mambo Sheikh amesema kuhusu mlango wa salatul fajr pamoja na jamaa نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته